Herriotsak Mugimendu sozialak uinetan Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotsak saiora, kooperazioa eta internazionalismoa antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan. eta horrengo ordua gurekin eh, pasatzera gonbidatzen zaintuztegu, hainbat gai izango ditugu alde batetik Saharako lurralde okupatuetara jungo gera, gure estudioetan izan dugu bertako lagun bat, Endur Jusein, eh, Saharaui aktivista da, lurralde okupatuetan bizi da, eta bertako egoeraren inguruan hitz egin digu bestetik aspaldiko partez, Bartzelona aldera jungo gera, bertan andoni gure korrespontxala daukagu, eta azken hilabetetako egindako ba, mugimendu sozialen kronika egingo digu. Hoiek izango dira beraz gure gaurko saioaren eh, gai nagusiak, horretaz gain astero egiten dugun bezala berri nagusien errepasoarekin, azten gera, ongi etorriak! Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. esan bezala nazioarteko berrien errepasoarekin eh, hasten gera gaurko saioan astero bezala horretarako berria.info argitaratutako argitaratutako berri nagusiak eh, ditugu ekialde hurbila eta ertainarekin hasten gera. Siriako Homs irian 12 lagun hil dituzte Bashar alazaden jarratzaileek oposizioak salatu duenez. Nazio Batuen erakundearen arabera gizateriaren aurkako krimenak egon daitezke Siriako, Siriako joula herrian gertatutako erasoan, egon da sortzi lagun hil zituzteen bertan, tartean berrogeita bederatzi aur. Eta Libanoko Tripoli irian gutxienez lau lagun hil eta hogeita marza horitu dira Siriako presidentearen aldekoen eta aurkakoen arteko liskarretan. Eta Siriako berriak eh, amaitzeko babertako armada askeak edo horrela bere burua izendatzen duenak amaitutzat jodu bake plana. Deutschpop, Funk. Sag mir, wann Godzilla sie eta lurralde hoietan jarraitzen dugu, baina eh, Israel eta Palestina aldera goaz, Israelgo soldadu bat eta palestinar bat hildira tiroketan, bestetik Israelek gaza bombardatu du eta hainbat palestinar zauritu dira horietako lau aurrak dira eta bat hilik suertatu da. Bestetik mugarak bizi bitarteko kartzela zigorra ezarri diote eta Bagdaden gutxienez amabos lagun hil eta berroi zauritu dira bomba auto bat lehertuta. Pakistanen Afganistango mugatik gertu gutxienez hogei matxinatu eta lau soldadu hil dira militarren postu batean izandako liskarretan eta Yemenen gutxienez bederatzi lagunil eta hogei zauritu dira sada eskualdean xiiten eta salafisten arteko liskarretan bestetik Yemen egoaldean alka ustezko hogeita iru kide hil dira armadaren hainbat erasotan. Afganistanen egoaldean kandahar iritik gertu gutxienez hogei lagun hil eta hogeita iru zauritu dira eroso suizida batean eta natok emezortzi zibil hil ditu Afganistanen erdialdean. Afganistango segurtasun indarretako kideekin egin dute operazioak kanda jarren izan den eraso suizida horren ostean. Eta Amerikan ere badugu zer aipatu, farkindar armatu iraultzaile Kolombiarretako ustezko kideek, laulagun hil dituzte Kolombia egoaldean, azken asteetan farken inguruko hainbat berri eta Kolombiako ba, horren berri izaten ari ditugu, eta honen bestez Europara goaz Irlanda neuneko irurogeiak baiezko eman dio Europako itun fiskalari, denaren parte hartzea galdeketan oso eskasa izan da, eta Frantziako legebiltzarreko hauteskundeak izaten ari dira, ezkerra nagusi Frantziako bozetan, kanpoko amaika barrutet, barrutietatik zazpitan. Four! Bagoaz Afrikara, Kongo ekialdean gutxinez emeretzi lagun hildira matxinatuen eta soldaduen arteko liskarretan. Eta nazio arteko berrien errepaso honekin amaitzeko asiara goaz, zehunda kalagun atera dira kalera Tokion, hainbat erreaktore nuklear berriro martxan jartzeko planaren aurka. Bestetik errepresioa gortu du txinak, tibetarren imolazioei erantzuteko, eta Singapurko preso politiko hoi ez ezagunetakoa zendu da Lim Hock Siu larogeita bat urte zituen, emeretzi urtean egon zen kartzelan idei sozialistengatik. gatik. antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ba esaten nizuen bezala, aste honetan, Saharaui baten bisita izan dugu gure estudioetan, antxeterratiko estudioetan, bere izena Endur Josein da eta lurralde, Saharako lurralde okupatuetan bizi da, aktivista politikoa da, Sahararen independentziaren aldekoa eta berarekin, ba lurralde okupatu hauen egoeraz hitz egin dugu elkarrizketa horrekin usten zaituztet beraz, urrengo minutuetan. Herriotxak. erri mugimenduaren irratzaioa. Pausu mediak ekoiztutako emankizuna. Bueno, pues estamos hoy con Jan Lut y Endur Hussein. Endur Hussein es saharaui que vive en los territorios ocupados por Marruecos. Salam alaikum. Alaikum salam. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre la situación de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, eh, primero igual explicar el motivo de tu visita al País Vasco y también al Estado español. ¿Qué, es lo que estás haciendo en esta visita? Eh, bueno, primero se da la gracia por eh, la restricción vuestra a él. واستضافونا في هذا الراديو باش نوصلوا صوت الشعب الصحراوي queria y كومو lo como vosotros recibieron a él عيل بارا بارا يبار أه، لا كاوسا ديال pueblo الصحراوي بالنسبة لزيارتي أنا لإسبانيا والبايس فاسكو هي زيارة للتحسيس بالقضية الوطنية eh, su visita llega al País Vasco y al Estado español es para para su causa, para hablar sobre su causa y sus, uh, sus causas en general, su causa en general. sobre el pueblo saharaui. بالنسبة لي أنا عيطت لي جمعية كوميونتي أبويو ديال الصحراء. él lo llamaron a uh, una asociación apoyo del pueblo saharaui. ساراغوسا de Zaragoza Y ha estado en unas actividades con el Radio de Naranja de Zaragoza. Y ha hizo una, una conferencia en la Universidad de Zaragoza. ومن بعد عدلت كونفرنسيا في مورثيا مع اميستي انترناسيونال يا اتشو una, una conferencia con Amnistía Internacional وهدفي انا من هاي الزيارة هي نلحق صوت وش- معاناة الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة y principalmente para llevar el voz del- de los saharauis que como se como están oprimidos en el Sáhara Occidental y, en- y también en los campamentos de refugiados y eso. Vamos a hablar, si te, te parece, un poco de esa situación de opresión, sobre todo en lo- el Sáhara ocupado, que es lo que, que tú conoces. Es una situación ya que, que dura pues decenas de años y, y querría que explicaras un poco cómo es la, la vida de, de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos. بالنسبة للمعاناة داخل المناطق المحتلة ما نقد قاعد نحكيها لكم في دقيقة ولا في ع- ولا في ساعة ولا اللي بيها معاناة ياسرة No se puede traducir la, cómo lleva la gente ahí en el Sáhara ocupada, porque si, no, para traducir, para hablar sobre este asunto, va a pasar tanto tiempo hablando, pero بالنسبة للشعب داخل المناطق المحتلة يعاني من حصار العسكري mm, por el, los, eh, el- la población saharaui que está en los territorios ocupados s- se, eh, están muy, muy triste por lo que el periodo militar que lo hacen los marroquíes. جميع الشوارع والأزقة محاصرة بالجيش وبالشرطة todos los caminos y las calles ocupados están llenos de policías militares marroquíes. والغريب في الأمر حتى المدارس عبارة عن ثكنات عسكرية داخل العسكر بحلاش ليقرا يقرا الطفل. y también a los eh, estudiantes saharauis en los eh, en, en, los, eh, en las escuelas están llenas de los militares y cómo se pueden estudiar estos niños. Y como los visitantes de, de, aquí, cómo se ven a la gente allá, cómo se vieron a la gente allá, todos los, los, visitantes que visitan desde aquí hasta allá, vieron cómo se, están las, las cosas ahí. وحتى المستشفيات محاصره بالعسكر وبجدارمية وبالبوليس يتامي لوس هوسبيتال استان آه، استانيينوس دي دي ميليتاريس بوليسيا سيستوس نادي سي بودي هاسير لو كي آه، والمنطقه اقول عنها عباره عن سجن y los territorios ocupados es como si fuera un, un preso um, una prisión o بالنسبه ذريكنين يعدلوا وقفة ولا يعدلوا مظاهرة يطالبوا بها بحقوقهم الاجتماعية ولا أو السياسية تستقبلهم الشرطة بعنف وبتعذيب النساء والأطفال والشيوخ Como se hace una, una, una manifestación eh, normal, se, lo tratan los, la, la policía, los militares, con una, con una fuerza increíble. يبطلوا العلايات ويبطلوا Se pegan a las mujeres, a los niños, a los que se encuentran en la manifestación. وحتى تجرؤوا عاد يدخلوا منازل الصحراويين Y se meten hasta en las casas para, y se llevan a, a mujeres y a niños a, a presos sin hacer nada. ويسرقوا ويسرقوا محتويات Y المنزل se roban a, a las cosas que, de, de las casas, los militares y, lo- y la policía. Las de la seguridad marroquí se roban cosas de, de la casa propias. ونين يخلق عليهم ضغط من الجماهير الصحراوية يعودوا يعيطوا في لباق للمستوطنين المغاربية باش يعاونوهم Y también si- cuando ya se viene la presión de, los, de la población saharaui que viven ahí, y llaman a la población ma- marroquí, a los civilinos marroquíes para que la ayuden en- a, a maltratar a los saharauis en las casas de, Ahora mismo, ¿cuántos más o menos, no sé si sabéis la cifra exacta, de presos eh, saharauis en cárceles marroquíes? ¿Y cuál es esa situación de los presos? Y antes me decías que tú mismo has, has estado preso, ¿verdad? بالنسبة ل- كم من معتقل صحراوي الآن عندنا 80 معتقل صحراوي Por ahora, por lo que él sabe, son 80 pres- presos en los mm, pres- prisiones marroquíes. في يوم البريسو اعتقالي نيغروس ايام البريسو نيغرو لمراكش الكارتل نيغرو وبالنسبه للمعاناه انا كنت معتقل 2005 اللي estaba امبريسو ان el 2005 بالنسبة للمعاناة داخل السجن هي معاناة ما يقدر حد يصورها Mm, Lo, lo que maltratan a la gente en preso, no, nadie se puede explicarla porque no puede. بالنسبة ما, عن... Increíble. ما عنده حق في التطبيب no tienen no tiene derecho ni para darle medicamentos ni para darle nada no tiene derecho en nada ما عنده حق في التعليم داخل السجن y no puede estudiar eh, también en, en preso ahí ما عنده حق في التواصل مع العالم الخارجي y no puede comunicar con el mundo de afuera وحتى الزنازين ما توفر على شروط الحياة hasta los cuartos del, del preso no tiene condiciones como un, prisionero بالنسبة للزنزانة فيها 500 متر على أربعة como por ejemplo una, una, una celda de, que lleva de 5 metros y 4 se meten يرقدوا فيها 80 شخص se meten se meten 80 personas en la misma. شي راقد فوق شي كيف السردين Se lleva uno arriba del otro, es como sardinas. أراهم تصاور اللي عاد عنده الانترنت يشوف تصاور 2005 أراهم مارقين من Y, الحبس está, y estos, estos fotos están, eh, por ejemplo, están publicadas en internet que se, se ven directamente, de- viene del mismo preso. وواحدين راقدين في بيت الماء Y algunos se, se lo presan en un cuarto de, دبانيو والمعاناة حتى اللوكي اللي يعطونا ما ما قد قاعد تاكل المواعين مسخين اي كوميدا كي لي داس لوس دون دان لا كوميدا ستان موي سوثيوس اي لا كونديسيون بارا كومين نوتي نوتي نوتي بودي استراغالو وبالنسبه للعتاقل تما اللي في 2010 اي ان 2010 تامبيان سي لو ميتيرون امبريسو على خلفيه قديميزي بور لا كاوسا دي قديم ايزيك قبضوني في مطار العيون لو لو كنت سلارم ديس دي لايروبورت دي العيون كنت ماشي جنوب افريقيا مشارك في الندوه الدوليه للشباب ان هناك كسبا بارا ان اكتو ان سود افريكا اي لو كوخيرون دي لايروبورت دي العيون اي لو ميتيرو امبريسو بار لا كاوسا دي ديميسيك منين داوني الحبس قلعوا لباسنا كامل اي كوندو لو يبرنا الكارسل سلو كيتارو سلو دوسندارو لو كيتارو تولا الروبا ما خلونا لابسين وار وكيف ما خلونا امواتنا لدس نظارنا تيرو وذخروا كويرو وباطحين على الدس سلافير انتم بارس دس نودس ان ان ان السويل ولما عطينا 10 يتر في النار احنا 37 معتقل سون 37 بريسوس الى 10 لتر دي اغوا por un día y son 37. واش اللي تشربها واش اللي تقيس بها بيت الماء ¿Cómo se هذا puede tratar? ¿Cómo te vas a ir a llevarla al baño a- para limpiarse o tomarla o hacerla? معاناة ياسر المعاناة ياسر Es muy. La cosa es muy. muy dura. ¿Cómo, cómo lucha el, el pueblo saharaui? بالنسبة ل- للوتشة دي بوبلو الصحراوي كيف يحصل؟ هي عبارة عن وقفات سلمية لا lucha allá, la lucha del, de la población es como si fuera una manifestación pacífica. يردوا فيها الشعارات المطالب حق الشعب الصحراوي وتقرير المصير. أه، والله الكتابة على الجدران، الكتابة على الحيوط. O se van a las casas y se escriben eh, los, eh, las pintadas para el, eh, del pueblo saharaui que querían su independencia, querían su lucha y querían tener la libertad como los otros países. والله تعليق الأعلام الوطنية في الأسلاك الكهربائية O se ponen banderas nacionales del pueblo saharaui en los eh, rayos del, de la electricidad, de la luz. هي وق- عبارة عن وقع عن Es, Ah. de, es una manifestaciones o cosas, eh, es de paz, no es eh, pacífico. no ما es de- ما نرفدوا فيهم أحجار ما نرفدوا فيهم No شيء llevan ni لا- piedras, ni armas, ni nada de esto. Todo es de paz, pero lo maltratan y, lo, y se hacen muchas cosas que no. Y hablabas antes de Damien Sick, que fue un, una, un momento de esa lucha que tuvo una repercusión internacional. Mm, Se pusieron un poco los ojos de- del mundo allí, pa- viendo lo que estaba pasando. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue esto y también بالنسبة ل- للقديميزيك ديميزيك عقد ديميزيك بالنسبة للقديميزيك هو أعطى شحنة ل- للانتفاضة وأعطى شحنة للقضية الوطنية Sí, de, eh, Gdemizik dio cosas que ya el mundo lo vio y que, كيا سنترو طنطا خنت كان انت اسنو استابا انتراضا وياسر من من الدول وياسر من الشعوب ما كانوا يعرفوا قضيه الصحراء نو صابيا لا كابسا ديال الصحراء إدس دي ميسيك يا انت يا يا بيرو كومو اس يا يا امبيثار نا كونوتير الصحراء لا كابسا صحراوي وبالنسبة حتى للمعركة مينتو حيدار أعطات شحنة القضية تامبيان مينتو حيدار إن 2009 vio también su causa, dio al mundo, vio el mundo como son los marroquíes y la, y la causa del pueblo saharaui. وبالنسبة من بعد التفات العالم شارنا ونتأسفوا على هذه المو... على هذه الدول اللي تقول عنها الدول العظمى ما دامت الدولة المغربية على اللي ارتكبت من الجرائم في الصحراء الغربية. Se habla sobre los países eso en, como potenciales como Francia, América y estos que vieron todo esto y no dieron ni importancia a, a la causa ni, ni hablaron so- ni, ni hicieron nada sobre el Estado marroquí. وهذا ي- نتأسفوا له حنايا و- ومن هذا المكان ندين للحكومة الفرنسية فرنسا تعاون الدولة المغربية que Francia se, ayu- se apoye, se ayuda al- a los marroquíes en vez de hacer las buenas causas sobre el pueblo saharaui, se ayuda y apoya al- a los marroquíes, le da más potencia y más eh, apoyo para la causa, pa- en vez de ayudar a la causa saharaui, se ayuda a los marroquíes. وهذا كامل عبارة عن رشاوي قدمها المغرب لفرنسا من الفوسفات من البيسكادو من الحوت من Y todo esto es por, porque los marroquíes le dan la riqueza de lo- de- del Sáhara Occidental a los franceses. Pesca- es- le dan riqueza, pescado, fosfato, mm, todos los mi- minera- minerales que están en el, en el Sáhara Occidental. وحتى مولي ال- الحكومة الإسبانية هي المسؤول الرسمي عن معاناة الشعب الصحراوي Y también el Estado español es el primer responsable de la causa saharaui. Y también se apoya a los marroquíes. وهذا كامل على ظهر الشعب الصحراوي y esto es lo que lo llevan mal son los saharauis el pueblo saharaui وبالنسبة ل نبغي من جميع المنظمات الدولية y, y está, está pidiendo que los todos los uh, asociaciones que se entera por la causa saharaui que la ayudan y la apoyan por todo lo que es. y que tenía que Um, presionar al, a los marroquíes que respetan a, la, derechos humanos en el Sahara Occidental. Un poco para ir terminando, dos preguntas. ¿Cómo ves el futuro y em, qué le pedirías, igual no tanto a los estados francés o español, sino a la sociedad civil de aquí en el, del País Vasco? بالنسبة للجمعيات هي حقيقة شي من الجمعيات قائم بدورو ويكتب تقارير ويكتب بيانات و Ah, muchas asociaciones se ayudan también por eh, escritorios y por todo, se ayudan a los territorios eh, ocupados y وحنا نبغوا هذه المعاناة لشعب الصحراء ونبغاها توقف هو مش مقسم على جزئين جزء في المناطق المحتلة وجزء يعيش في أرض أرض الجزائر Sí, y que la cosa no se puede tener, estar así o dividido entre dos. Unos se viven en territorios ocupados y otros viven en refugiados en un territorio argelino. Esto no se puede hacer ni... نبغوا عن هذا الشعب يلتم ويجتمع فرده y queremos que, que todo el mundo se une en su territorio y, y coge la independencia y estaré eh, en un Estado unido. وبالنسبة للم- للدولة المغربية y que los marroquíes يتكلم يقول عن الصحراوي اللي داخل س- المناطق المحتلة عنهم مغاربة que se hablan sobre los que están en los territorios ocupados te dicen que son marroquíes y no es real, no es hecho real. إلى عاد يقول عنا مغاربة يعطينا استفتاء ونختاروا احنا بنفوسنا Y si es hecho real que son marroquíes, que le da eh, ref- un referéndum para decir si, si son marroquíes o si son saharauis. No se, da, no se habla de- así y se dice que son marroquíes. Tenía que darle su derecho y se habla sobre la... وحتى الدولة المغربية في تقاريرها السنوية تمرق تقارير الاتحاد الأوروبي والمنظمات عن الصحراويين مستافدين من خيراتهم وعنهم عايشين وعنهم ما خاصهم شيء كي los, el Estado marroquí se lleva a, los, eh, a la Comisión Internacional que le da la riqueza a los, la riqueza del Sahara le da a los saharauis que se la ayudan, saharauis que viven en su, en su territorio. بالنسبة للصحراوي اللي داخل المناطق المحتلة ما عندهم حق في التشغيل Eh, los, ehm, la población saharaui que vive en los territorios ocupados no tiene derecho de trabajar mm, ما عندهم حق في الدراسة ni de estudiar ما عندهم mm, حق في التطبيب ni de mm, ni de medicina en general وحتى حتى من معذب شخص في مظاهرة الله شو يقص الطب الدكتور يتلفن على البوليس يقول لهم راهم عندي صحراوي وتجي البوليس وتبطل في الطب وتمرقم الطب Y si alguien en una manif- manifestación que lleva una herida y se fue al hospital, lo llama, el doctor llama a, los, eh, a la seguridad y, y ellos vienen, en vez de curarlo, le, le dan más palizas para que se... وما تلينا بعنا الطب عندنا نعدلوا لا الطب التقليدي Y في en vez de الدار. se van al hospital, se hacen los medicamentos eh, típicos o tradicionales de, La lucha del, del pueblo saharaui va a seguir en el mismo camino o crees que va a cambiar visto que, que la comunidad internacional no cambia sus, sus posturas? وبالنسبة ل نحن ذريك حرب ولا السلم ولا نحن ذريك ما ما نقدر نقولوا الحرب ولا نقدر نقولوا السلم الأمم المتحدة عندها الملف ونين توقف الأمم المتحدة وتسلم تقول أنا ما طلع عندي ما لقيت حل ذيك الساعة الشعب الصحراوي ولا يعرف حل شقبض Eh, eh, dijo que mm, la causa saharaui está en manos de Naciones Unidas. Y mientras que Naciones Unidas todavía está siguiendo en esto, cuando termine la causa de Naciones Unidas, que ya no tiene nada, el pueblo saharaui va a decir lo que tiene. Si sigue en la, en la guerra o si... داي يعني وبالنسبه للامم المتحده ما هي قائمه بدورها في الصحراء إيه، الغربيه؟ الناسيون سونيدا استعار نويث نظا سلطه من تنظا ديزد كاسي 23 سانيوس سين اثير نظا للالتو دي فوغو دي 1991 حتى استعار سون 23 سانيوس سين اثير نظا استو اس آه، في الاخير نبغي نقول نشكروا جميع المنتظمين مع الشعب الصحراوي ذا مسلا غراثيا en último que voy a decir, que damos la gracia a todo lo que, em, lo que está con el pueblo saharaui ونبغي نملي نشكر الشعب الباسكي y se da la gracia a los eh, del país vasco ونبغي حتى انا طالب لهم مولانا الله يجيب لهم استقلالهم Sí, ojalá que el País Vasco también se coja su independencia como los otros países que por su causa, por la causa que está luchando, ونبغوا من جميع المتضامنين نبغوا يمشوا يخرصوا بعينهم ما هو لا نرد عليهم كيف فيلم ولا كيف اسطوري ولا شيء نبغوا يمشوا يخرصوا يشوفوا معاناة الشعب كيما مشات السويطار sta pidiendo a los que están unidos con el pueblo saharaui que se vayan a los territorios ocupados y se vean la causa directamente tal y como está. ونبغي نقول لهم يضغطوا على الدولة المغربية Y se dan presión al, al Estado marroquí باحترام حقوق الإنسان في الصحراء que, الغربية se, que respetan a, la- a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. ونشكرهم Y, شكرا gra- y gracias por todo. Shukran. Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa. Josu Mediak ekoiztutako emankizuna. Hortxe izan dugu beraz endur Jusein e, eh, Saharatik, eh, Saharako lurralde okupatuetatik eta janluri ere bai eskerrak ematen diogu balaguntzagatik, itzulpenekin eta bar, eta beno, gainetikan laburbiltzen dizuet, bera kontatzen ziguna, lurralde okupatuetan bizi da bera esan bezala eta militante politikoa da independentziaren aldekoa horrengatik bi aldiz egondu da kartzelan azkenengoa deimizik e, eh, ekimenaren eh, baitan edo horren ondorioz eta aipatu digu pixka bat e, normalean ba, saharauiek egiten dituzten manifestazioak protestak baketsuak izaten direla ez aldiz marokoko poliziaren errepresioa torturak jasaten dituzte, preso pila bat daude, eta oso egoera txarretan daude Marokoko kartzeletan, eta edozein eh, espresio politiko debekatua dagoz Saharauien txako, beraz egoera benetan kaskarra eta deialdi bat luzatzen zuen, ba, Euskal Herriko jende guztiari, etentzule guztiei, Eh, bat egiteko Sahararen borrokarekin elkartasuna adierazteko eta baita ere zergatik bidaiatzeko lurralde okupatuetara zeren askenean hori nolabaiteko babesa supozatzen die beraiei nazioarteko babesa behintzat. Orduan eskerrak ematen dizkiogu berriz ere, dur Juseini gurean egon izanagatik eta abesti batekin jarraituko dugu Mariam Hasan abeslari Saharauiaren abestiarekin hain zuzen matala deitutako abestiarekin. Horrekin usteen zaituztet eta bueltan Andoni izango dugu Bartzelonako kronika egiten. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Hey! It's telebistan Andoni daukagu aspaldiko partez gure Bartzelonako korrespontsala Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta bueno, esaten genuen aspaldiko partez, e, hoxe, aspaldi etzarela gurekin egon eta pentsatzen dut Bartzelonatik bain bat eh, kontu pasa eta zeo izango zula kontatzeko, ez? Bai, ba, zeo zer baukat, eh, egia esan Azkena azkentan nire nahiko nahiko despistatutan ari, edo naiko bakan pozare ba, ba histori guztietan, ze pertsonalki eta lan aurkitu dut eta honek denbora asko Baina, bueno, zer baita esan nezake. Jakeneko nuken noiz izan zen, azkeneko aldia itzegin genuena, jakeneko edo horrek egiten. Ba, e, egia e, e, esan oso ondo gogoratzen, baina gogoratzen naiz greba egunean e, zurekin harremanetan e, jartzen saiatu ginela, eta eh, azkenean ez genula lortu, eta ezkeroztik behintzat ez dugu, ez Bai, bai, bueno, bai, hori bitzatzen ben, osea, kentisa gotu dugu eta arrezkeren hola, etorri dan, etorri dan, ba, eszenario politiko bat doz, e, bueno, aldaketo zakon batzuk edo, egon dia, da, esan ezakien. Bueno, ba, azteko behizan behar da, greba eguna eta ba, oso potente izan zela Bartzelonan, eta Katalunia aldean, itxapetatzen eh, jakin gozuela, ze mediatikoki eta bastante. Orduan, enduke pixkat, eh, bazakit, ez edo, ba, bi eta betar edo banatu pixka bat, ez? Ba, greba eta eh, grebaren ondorioak eta pixka grebak eduki dituen, ba, ba, eh, bai, eh, ondorio, bueno, e, politiko-sozialak edo, eta bai, ba, makropolitikoak alde batetik edo, eta beste, beste alde batetik, ba, beste artere, ba, 15M inguru honetan, eta, ba, pasa dena edo, ez eta horren pixkat bi zati horietan edo banatuko eh. Mhm. ez. Eh, mm -hmm. edo. Ados? Oso ongi. Bueno, ba, pixkat cosa esan, ba, grebako eguna oso potente izan zala, eh, sindikatu majoritarioetatik aparte, eh, gizarte eragileak eta batez ere horrendu sozial horra, ba, pixkat, ba, potente, edo deitutako manifestazioa, ba oso hondia izan zala, zerate, edo bueno, e, aurreko e, greban, da ko greban, ba, Plaza Katalunian bankoa bat okupatu zala, eta hori izan zala pixkat, ba, gizartera gilenan ba, arteko koordinazioaren hasiera edo hasiera baino gaiurra, eta eta oso konferien dela, ze, bueno, ba, sozio unitario bat, eta, eta antikapitalizada ditu genuen, eta ba, iu mila, bos mila pertsona bat edo, erkartu ginean, hori 2008an ezaten dut, eta konfliktizatza den jatorra lortu, eh, lortu genuen. Ba, esan behar da horrengo honetan, e, urte horretan zehar, eh, ekin zemea pasata, eta balan asko egin da gero, ba, e, aurtengo grebako manifestazioen kapitalizara iru mila ordez, ba, berrogei mila pertsona edo etorri zirala. Osea, que hori ikusen da, ba, azteko, ba, gure partetikan edo, gugein bezakegun den ba, kurketaren edo, ba, azkunde oso ondi eta potente bat ematen ari dala, bai, em, ba, ba, manifestazio unitario edo antikapitalista hau deitzerakoan gizartera gire guztiek edo bai kaineroenek edo deitzutako manifestazioetan, bai eta auzoetan eta sortu diren auzoa asambladetatik egon zen ba, implikazio maila altu, masibo eta eta eta konfliktiboan aldetik, ez? Auzo guztiak itxiziran, auzo guztiak detekan kolumna itxiziran zentrora, ba, auzo, e, guztia izten, eta zen behar da, eh, grebak e, benetan grebak beretako iragin ezan zuela irian, eh, dana arazitzenako. Gero bezala, akizuan bezala, ba, manifestazio honetan, ba, izkan eta, eta ba, konfrontazio maia altua lortu zala, baina alto altoa, gauza, etan banko bat utzi kuskatu eta erregabe, etan, e, ba, etan ezer utzi, ba, bizkate, etxaitzate daltzen dagun ezer e, representanterik edo utzi, ba, bere, ba, bere ordaina edo jaso gabe, eta zen behar da, e, hori, bueno, goiz partean hau oso otentia izan zala, eta bisa poliziak egiten utzi, egiten utzi zuela edo, baina, bueno, agian, zan oso, oso, jende oso emozionatu eta oso, oso kontentzegoan urtutako ba, konfrontazio eh. Gero manifestazioan berriz ere, jende asko, asko, asko ekertu ginen, eta hemen ere, ba, bueno, ba, Kua gondu baina hemen poliziak e, eh, gutxia gutxi zuen, eta, bueno, manifestazioa erritikoan banatu zuen, eta, bueno, neko, ba, tentsio momentuak eta bizitiran, jaiko zuen ez, ba, Starbucks horri zua eman zitaion, barzana ez zentro guztiak korting dezera txikitu zan, eta, eta horrelako konfortazio maia momentu oso altu batean, ba, poliziak gaza erabili zuen, ba, hau izan marrutu ez gaza erabili, eta zamaren nahi gazarra bat zuziala, eta ja, ja, ba, desmaia dintzala oso, oso momentu latz izan zan, pasetik errazia oso abeteta, jendez beteta, eta mosuak ba, gaza botatzen, eta zen barra hor, ba, bizi izan baina, bueno, baina generalean jendea eta oso kontren bai, ba, erantzun kualitatibo, zin kuantitatibo analetik, eta batez ere, ba, e, sindikatu majoritzatzen, ba, sindikatu ondien, tikaen, ba, parte sortu degun, ba, gizartera arteko koordinazio, eta bueno, eta sujetu politiko honen, o, e, ba, gatik edo oso esan gola. daiteke horren hemen e, Barcelonaan edo, ba, badago horlako sujetu politiko antolatu bat ez dakit izango nuken, ze antolaketan badian hemen oso zimeroa eta oso zera da, baina bai bentsa sujetu politiko osatu bat, e, zer eta zer eta eta lan handia eta espazio politiko handia daukan sujetu politiko berri bat sortu dela, eh? Pentsa ba, mm -hmm. arteko, e, auzoen e, asambleek sortua, e, gizarterak diferentek, e, eh, sindikatu gutxituek, eta horrelako bai e, lan sektore zerrenek, bai osasun sektoreak, bai eskuzta sektoreak, eta badago horrelako koalizio edo koaligazio bastante importante bat, eta horren indarra ba, ba greban oso argi eta oso patentea delitu zen, ez? Hmm. Eta zen berda bertan, bueno, baina hori pixa izango da, ba, gure izango da, gure aldetik egin dezakean, bai irakurketa, Gero, esan eh, egunean e, eh, represioneko forte izan zara, Barcelona berta berogeita magia txilotu egon duzira da, eta horietatik hiru edo, e, eh, barora sortzitzu zara da, zientzarekin baino e, kartzen provisional, eta, eta bi jabete edo egun duzera noen maia zarte, edo nahi zuzen dugu zen nahi zarte, baino ondera gutxe arte hiru edo, bar, bi edo hiru, hiru hase batean, da, bala sortzitzen da, gero bi barruan ez dizia, baino barru barruan ez dizia, kartzena, modelo honetan. Eta, bueno, eta orduenak izuten kriston kriminalizazio kanpaina eta ba, betikoen kontra, gure kontra, eta eta gintzuten mosuek aterazuten horri alde, web horri alde ba, e, identifikatu gabez ezkaten argazkiak eta, osea, pertsonen argazkiak eta bideoak jartzen, ba, greba eguneko izibiotan ba, parte hartzen, ez, bai, ez bakarretzen bai, kortzen eta, eta honek sortu zuen, bueno, eta, ba, kriston, eh, polémica edo sortu zuen, ze adibidez la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, la FAB, oso eragile sozial potentea dela eta instituzioekin ere ba, arreman handia eta eta, eta kontrapoderen hegemoniko, bueno, kontra dela esan daiteke eta horloko legitimazio handia dokala ba, kontra gertuzan, eh, horri alde honen kontra gertuzan, zen, eh, konzentrazio pare bat dituzituen, de abogados xerez, esan txona legala eta eta, eta ba, bertan horri eh, aldo honetan azterezitzen e, eh, ba, gazten eta arraziak esan ez bau, e, eh, ba, kolaborazio iritarra edo e, eskatzen zara bau, hauek akiloteko eta. Eta mm, bertan azaltzen zidan bai, direz lau independentista nahiko ezagun eta hauek e, zer independentistaren e, babesarekin edo egin zuten bat azte Katalunian esan ez beraiek zirala eta beraiek ez zirala eskonditzen eta beraien bilaterne berimazten berdintzau dela eta represio hori fuerte egin bertitzaioa eta ez dakiz oso ba oso erantzun potente bat eman zen, Eta, bueno, esan behar da, e, hau pasata bere ala, e, eh, azizia la barra pixatka eta brujas bat egiten, eta beste hiru edo lau horrela, ba, gure inguruko gazte signifikatibo batzuk edo, bat zirotu Kontratu oponoziko, ematen zuen, hau barrula esatu bat baino, baina, ba, jueza progre bat izan kasua, eta askatu egin zituen, eta gainean kaina sartu ziren polizi buruei eta ba, tramitazio txarren katikan, eta ez dakize, eta bueno, eta usta genuenean, ba, gure kide hauek edo, ba, berrela zarteko eskatu dituzten, eta horri zantzat isa, bueno, ba, gazeta zuzera bat, baina esan behar da, ba, jendean artean, ba, represio zera honek, eta, eta, eta, eta generalizazio maila altu honek, eta generalizatu honek, ba, neko beldurra, eta neko ezin egona sortu zuela, ez? Eta honen, ikus, bueno, honen Hau da, guzti oso argiara, maia batean pasatakoa, maia zerg batean eh, berriz ere urtero betela, eh, ba, gizarte da berdin hauek edo, bai, ez emaneziko sentikapitalizatua da izan zuten sindikatoa eh, aparte eta zan behar dira, duela bo, bi iru urte arte, edo jone urte arte, ba, bi mila, bos mila, jone urtean ba, zortzen mila pertsona elkarteaz, ba, urtean ba, hogei, hogei tomar mila pertsona elkartu ginen. Osa, horrek ere berriz erakusten dugu, ba, nahiz da represia dago, eta, ba, hemen go, movimendu, ba, orla antagonista edo, ba, neko potente eta fuerte dago, dela. Baina, zen barra manifestazionetarako, eh, pasatako eta gero, eta dukitako organizazio maila gero, eh, Gainera, eh, bat zegoen kumbre europea hori, eta eta eta guzti horrekin egontzaren inizikusik zegoen e, eh, eh, desplegazio, desplegazio, desplegazio, ba, bazatiena, ez, eta egintzutena da, ba, zentro guztia hartu, sekret, jo, benetat, edo, identifikazioarekin, brazalete batekin, eh, darakin kaputxatutak, baina milak eta polizia, eta egintzutena da, ba, e, jarri, eta mundu guztia banan bana identifikatu, motxilakin edo, edo jertxeatekin bat dimazin da zen ez hartu, eta horlako ez ez ziogora izelo bat manifestazio guztia dara inguratuta, ez da, oita polizia, eta, eta, eta, bueno, esan behar da, bat, Hey, krizon, ba, indarren asko zuta gintzutela, eta gure partitan oso, ba, ez el ze prozesu, oza, e, eh, interziarri bat e, eh, demostratzen ze, e, eh, gara ba, ondoren goiz, gero, ba, oz, lazitasun, sortu, e, erakutsi zan, e, E, Bela egin kumbre trampa horren horrekin ezan da manifestazio bat ere deitu esaten zutenean Barcelonaren gozala Europako antizistema guztiak bete eta eta kriston aliatu hartzatara eta kriston politika del nido sortuta gero emengo jendearen atzuna ez ez zer egitea ez da konzentrazio bat ez da ez zer ere ez behar da, bueno, ba, nire parte ez da ba, ni oso konten dagoela horrelako entzun maila mateko gaitasuna dukitzarekin ez eta bezta, bueno, eta horrekin jarretu ez ba, represioak ere aurrera jarraitu du eta horrein ba, da represio kampaina oso gaudela. Eta eh hainbeten joko polemika ez dute web borri aldea erretiratu behar izan dute, baina erretiratu zuten egunean azizean etxiloketak egiten, eta etxilo zuten lau independentiz hauek, bai beste sanseko, beste jande oantxe atzo eren atzo ba, zonen aztea bukaren ostegunean, edo babontzidan sei atxiloketa, eta dietatikan hiru edo berriz barrura zartituzteko e, eh, e, e, eh, e, karte provisionalean. Eta, Eta, eta pixka bat ba, hori esan, ez bueno, ba, eh, errepeso kampaina edo, eta errepeso politikoa edo, ba, zidala, eta nik uste, bera ikusi dutela, ba, hemenko konfrontazio maria eta, eta, eta antolakuntza maria, ba, oso altua dela, eta, eta nik uste dut, e, ba, oso harrian ezagutzen dagoen errepresio politiko kampaina hau, ba, jarri dutela, ez, eta, eta pixka ba, orain, ba, konsekuentzia gero pagatzen ari, ari gerala bestaldere e, eh, 15mko guzti horren e, eh, baurte mugado izan zan, eta, eta horren inguruan ere, ba, nahiko zuzuan antolatetan. Eta zen ba, e, eh, e, momentu enten, momentu hor, ba, beste aurpegi ziriko eta zeban hori erakutsi duela. Eta, e, pixka bat, ba, bortiko aki los buenos eta los malos edo, pixka bat hori ere egintzen zaiatu dira, zera, ba, Madrien ez bezala, hemen akampatzea utzi zan, eta asambleak eta normaltasun oso zegintzean, eta, eta bueno, eta zen behar da igual, etxutela joan den urteko masibitatea edo lortu, baina bai bat dagoela ja lako rekorrido eta lako zera bat, eta eta neko, bueno, bareko konten egon gaitezkela edo izan zitzeken pufotikan, ba, ze atera dan, eta eta zen behar da ere, ba, bueno, nendikan, osea, e, eh, iru egun eh, egin e, zan, e, amadian oso manifestazioa handi bat, larun batea izan da, eta e, plaza okupatu zen, maietzaren amabosta arte, eta horretan agunitzen asambleak, eta jendea eta egiten. Eta horretan amabosta zeren planifikatuta, ba, ekintza diferenteak ero. Eta ni jugu nintzen, ba, plataforma zeta ospola hipotekara, ekintza montatu zituzten eta izan zidean, ba, be, behatzi bankutan, bertzenako eta sukursaletan, jugu ba, bertan firmatuta zeukaten, bo, hipoteka firmatuta zeukaten eta, eta pagatzen zituzten eta esauziatuak izango zirenekin, eta joan ere presioa egitea bien eta eta horla eta eta ofizina hoetan sartzea izan ez negoziatu nahi dela dazienen pagoa eta zen berri ni ba paralel ba, autolako, autoko eh konzentrazioa eta egintola la eta bertan eh, lortu egintzala eh sesion dazienen pago hau en eh, negoziatzea eta e, eh, urrengo azterako jarri zioten zita bankiako bankua zan gaine eta lehen zere zentralera negoziatzen eta eta bernola, bai irten bidat hartuko zan, ba, ne, negoziatzeko, ez? Eta, bueno, eta zan ba, neko, ba, bueno, neko kontenetatera ginen, egia zan, ez ez dakit azkenean urrengo azterako negoziatzen nola eta nazio nenpago hau edo eman zioten, baina, bueno, baina esan, ba, gutxinaka, gutxinaka, joan den urtean tokan, futxu ziodanista eta pacifiko horretatik han, ba, neko kontundenteak eta bentzat bai estrategikoki eta eta ba, oso landutak eta eta emaitza konkretuen bilakoak e, direla, ez? Eta, bueno, ikusten da hemen ere, ba, horako elte prozesu bat, madurazio prozesu interes, interesgarri bat, ez? Mm Eta... Eta horrela pixa bat, orain izan barbea ere, bueno, eskuntzako sektorea eta ba, borroka hundian dagoela, unibertsitateko tasak gaztu eta, eta izan ba, e, autonomako kampusean, urtsi autonoma de Barcelonako kampusean, ba, azterketak eta klaseak eta zabotetu gindirela, huelga indefinidoa planteatzea iritsi girela, izogarrez asambleak egoten ari girela fakultate guztietan, bai, autonoma maian oso potenteak, eta hontxin eguzetik alnator, eta, eta fa, eta unentzia hartzenako rabaleko fakultatean bihar egon kuorun bat ba, e, karrera do grado bakoitzak ze eskatzen duen eta ze borroka plana daukan edo ba, koordinatzeko eta azkeneko ba, azkeneko borroka momentua edo ba, martxan jartzeko e, e, e, inguruan eta bueno, pasatzen ari dan guztiaren hmm. inguruan ba, privatizaren guruan eta ba, eta Eta, bueno, eta hau da ba, pixka bat ezan dezakena. Eta bat, edo? E, eh, mentxe utzi beharko dugu, Andoniz, e, denbora juten zaigu, eta beti bezala, baina beno, eh, ikusten dugu gauza pila daudela Bartzelonan, eta kaso horrengo baten, e, ba, orain dikan indarrean dauden hoietan sakontzeko aukera izango dugu, ezta? Bai, perfecto. A ber, e, eh, uda ditu baino lehen eta oporretan euskara de vueltatu baino lehen, beste bat edo beste pagatik egiten dagoen, ados? Os, ongi, ba, mi esker eta urrengo arte. Ba, venga, mucho guztia, ia, ia, porteak. Eta janeiz Joplinekin Bartzelonatik bueltatzen gera eta saio honen azken minutuetan sartzen gera mundu hotxak kooperazioa eta internazionalismoa antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan. Eta maitzeko itzordu batzuk luzatuko dizkizuet, itzordu horiek askapena.org web horrian aurkitzen aldituzute, lehen bizi bigarren jardunaldi internazionalistak burutzen ari dira sakanan, itzaldiak eta bideo emanaldien bidez. Ekainak zortzian, zazpiretan, fasinpat, fabrikasin patrones dokumentalaren emaldia izango da altxasuko jorta kultur gunean. Ekainak amabostean, zazpitan ere, Islandia eta Grezia, Europa kapitalistan, aukerak eta resistentziak itzaldia lakuntzako udaletxean, igor urrutiko txearen eskutik. Eta azkenik ekainak hogeita bian, zazpiretan ere, Euskal Herria propuestas para una salida socialista la krisis aktual, itzaldia altxasuko jorta kultur gunean, Oskar Matute eta Guillermo Paniaguaren eskutik. All I could see was a ray. Something grabbed a hold of me, Felt to me on the lag I of morning tree. eta beste itzordu bat badakizute orain dela hilabete batzuk hemen izan genituen biladi adi brigada kulturalak izan zirela palestinan e, iaz eta orain euskal herrian hainbat ekimen burutzen ari dituzte itzaldiak, e, kontzertuak eta baita argazki erakusketak eta argazki erakusketa hori babarak aldon dago ikusgai ekainak lauetik amabosta bitart izango da eko etxean San Juan kalean amargarren zenbakian barak nain zuzen esan bezala. Biladi adi ekainak amabosta bitarte. Eta orain bai, agur esateko garaia iristen zaigu, badakizute horrengo astean, zuekin berriz ere egongo garela, mundu hotxak honetan, besterik gabe ondo izan ordurarte, aio! to want your love.